ญาประพฤปฏิบัติสิ่งเหล่านี้แหละเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นสิ่งธรรมงพระเจ้าที่จะมารักษาภูมิมนุษย์ของเราให้สมบูรณ์ให้นั่นจึงให้นำไปประพฤติปฏิบัติทุกวนทุกวนถ้าเราอยากจะเห็นพระพุทธ Hmm. ให้ทานกำนับสาสีมีโทษ มีคุณอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ภาวนา เราไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของเรา เกิดขึ้นมาก็เป็นคนโง่ พวกเราหวังความสุขความเจริญในภพที่เราปฏิบัติขึ้นแล้ว ก็ให้ทำการสนใจ ที่จะประพฤติปฏิบัติตามิ่งธรรมของพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว อยากเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด คือมีร่างกายสดสวยงดงาม มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีทรัพย์สมบัติ ได้พึ่งพาอาศัยให้อยู่สะดวกสบาย อันนี้คือความต้องการของเราทุกคนแม้แต่สัตว์ก็ปรารถนาความสุขความเจริญเช่นเดียวกัน แต่เขาไม่มีวาสนาเหมือนพวกเรา พวกเราเนี่ยมีบุญมีวาสนา ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะแล้วก็ได้ฟังอัดธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ผู้ใดนำไปประพฤติปฏิบัติแล้ว สามารถที่จะจับเลินอกงา ระเมตไตรมาตรัสรู้องค์ในข้างหน้านั้นนี่แหละเรียกว่าพระพุทธเจ้า เกิดขึ้นมายากมากแต่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ สัตว์โลก วกเราก็จำเป็นจะต้องให้อยู่ในขอบอยู่ในกรอบของเวลาที่เรากำหเอาไว้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะจบในต้นต้นนี้ก็ ให้เรานั่งภาวนา ก่อนที่เราจะนอนนั่นแหละ คือเวลาที่ว่าให้พวกเราหาเวลาให้กับตัวเองก่อนที่จะนอนลงไปออย่างน้อยก็ให้กราบพระสามครั้งก่อนกราบครั้งที่หนึ่งให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทโธกราบครั้งที่สองให้ระลึกถึงพระธรรมเรียกว่าธรรมโม กราบครั้งที่สามเพื่อระลึกถึงพระอริยสงสาวกเจ้า เรียกว่าสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆนี่ ยี่สิบนาทีขึ้นไป ทำอย่างนี้ทุกวัน ทุกวัน เรียกว่าเราภาวนาเราภาวนา ตั้งสติไว้ให้ดีะจะได้มากกว่านั้น มีเวลามากกว่านั้นก่อนที่เราจะนอนไม่เป็นไร แต่อย่างน้อยอย่าให้ต่ำกว่า 20 นาที เนี่ย ถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้ เราจะเห็น ระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรา พระธรรมอยู่ที่ ใจของเรา พระยสงฆ์อยู่ที่ใจของเรา ใจเราจะสงบปราศจากอารมณ์วุ่นวาย จิตใจของเราทุกจิตใจของเราเดือดร้อน ด้วยอารมณ์ด้วยความคิดต่างๆมาก่อกวนจิตใจของเรา ใจของเราก็จะสงบอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธนั้น แล้วมีความสุขเกิดขึ้นนั้นนี่เรียกว่าภาวนาประจำวันขอให้เราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไป จะเป็นประโยชน์สำหรับจิตใจของเรามากทั้งชาตินี้เราก็เป็นประโยชน์ คือจิตใจของเราเยือกเย็น ไปพบหน้าชาติหน้าจิตใจของเราก็จะสว่างสวยด้วย พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้นะขอให้เราได้นำไปปฏิบัติ ผู้นี้มีเพีงคงช่งช่วงการจำกัดของพวกเรา ก็หวังว่าพวกเราจะได้นำข้อคิดนี้ไปที่นี่พิจารณาแล้วประพฤปฏิบัติกันแล้ว เวลาเบื้องต้นนี้ต่อไปก็เป็นโอกาสที่ให้พวกเราผู้ที่มีข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติของเรา ดำรัดท่านพุทธมะพูดธรรมะพื้นๆในความเป็นอยู่ของเรา ก็มีการทำมาหากินของเรานั้นจะต้องขยัน การทำมาหากินก็คือการแสวงหาทรัพย์ แสวงหาปัจจัย 4 ข้อหนึ่งต้องขยัน ข้อ 2 เมื่อได้ทรัพย์มาแล้วต้องประหยัด รู้จักรักษาทรัพย์ 3. ต้องคบคนดีคบกัลยาณมิตรเป็นหมู่เป็นเพื่อน 4. ต้องใช้สอยให้พอดี กับทรัพย์ที่เราแสวงหามาได้ ไม่ให้ฟุ่มเฟือยจนเกินไป ไม่ให้ฟืดเคืองจนเกินไป อันนี้คือธรรมะที่เราเอามา กำกับในความเป็นอยู่ของเรา เพราะทุกคนต้องแสวงหาธรรมหากินหาหาปัจจัยทั้งสี่นะ 礼拜过。刚才呃，另外师傅呢，也是有提到的，一个居士的这个责任，就是要勤劳的做工，做工就是为了赚钱，要勤劳的去赚钱，勤劳的工作。第二是要懂得去节省，懂得收，懂得省。第三是要参好的人。 跟善知识、跟好的人做朋友，意思是适当的使用，不要太吝啬，也不要太花费，要有中道。ถ้าเราเกียจคร้านเราหาทรัพย์ไม่ได้ ความเกียจคร้านจะตักรอนทุกอย่าง ความเกียจคร้านจะทำให้เราขี้เกียจจะทำให้เราไม่ฉลาด จะทำให้เราโง่จะทำให้เราทำมาหากินไม่ทันเขา จะทำให้เราแสวงหาทรัพย์ไม่ได้懒惰呢会让我们呢工作上呢呃比不上别人懒惰呢呃也会让我们呢变得很笨不懂得去想不懂不够聪明เราแสวงทรัพย์มาได้มาแล้ว เราต้องรู้จักจับจ่ายใช้สอยให้พอดีพอเหมาะอ่า แล้วก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักรักษาไว้ ต้องมีรายเหลือไม่ใช่หามาได้สิบแล้วก็หมดไปทั้งสิบหามาได้ยี่สิบก็หมดไปทั้งยี่สิบหามาได้สิบอย่างน้อยเราต้องเหลือห้าหาได้สิบบาทเราต้องเหลือห้าบาท หาได้สิบบาทเราต้องเหลือ หาได้ยี่สิบบาทเราต้องเหลือสิบบาท อันนี้เขาเรียกว่ารู้จักรักษาทรัพย์ เห็นคุณค่าของทรัพย์ เห็นประโยชน์ของทรัพย์ รู้จักเก็บเล็กผสมน้อยทรัพย์ของเราจึงจะเหลืออันนี้ทุกคนธรรมากินจะต้องรู้เข้าใจเรื่องเหล่านี้大家工作啊，要懂得一样东西，就是要懂得收。比如说十块钱，你就要存到五块钱；二十块，你就要存到十块钱。不要说做到多少就花到多少，这个是大家要。 活在这个世界里面工作的话，多多少少啊，一点一滴的这样子去存钱，这个是很重要的一个事情。ข้อที่สามสำคัญที่สุด เราต้องคบมิตรต้องคบมิตรที่ดี การคบมิตรดีนั้นทำให้เราทำให้เราอบอุ่นใจถ้ามิตรไม่ดีแล้ว จะเป็นมิตรที่จะมาช่วยทำลายทรัพย์ของเราได้อย่างรวดเร็ว เช่นอย่างขอยืมยืมห้าก็หมดไปทั้งห้าไม่มีส่งคืน ยืมสิบก็หมดไปสิบไม่มีส่งคืนแล้วก็ปอกลอกหาเรื่องที่จะเอาสมบัติของเราไปใช้อย่างสะดวกสบาย ที่สำคัญก็คือพาเราไปเล่นการพนัน ไปเป็นนักเลงการพนัน ไปเป็นนักเลงผู้หญิง ไปกินเหล้าเมายา ไปประพฤติผิด ประเวณีสารพัด ล้วนแต่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องเสียหายทรัพย์ อันนี้คือคือถ้าเราครบมิตรไม่ดี มิตรไม่ดีจะทำให้เราได้โทษอย่างนี้ เพราะฉะนั้นทรัพย์ของเราจะเหลือจะต้องครบมิตรดี接下来是要参好的人好的朋友因为参好的人呢我们会比较安心如果你参到不好的人这些不好的人呢就会想办法让你堕落 让你花钱，比如说一直没借钱，有借没还，或者是，就是会带，我带我们去做一些不好的事情，吃喝嫖赌这些都是不不值得，也不应该去掺的人，这些只会让我们一直堕落的人呢，我都讲要远离这些人。嗯。ข้อที่สข้อที่สเราแสวงหาทรัพย์มาได้แล้ว ถ้าหากเราตรณีไม่ยอมจับจ่ายใช้สอยทรัพย์ ทรัพย์เหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์กับเรา หรือเราจับจ่ายใช้สอยทรัพย์อย่างไม่รู้จักประมาณ ทรัพย์นั้นก็เป็นโทษกับเรา เพราะฉะนั้นเมื่อเราแสวงหาทรัพย์มาได้แล้ว เราจะต้องจับจ่ายใช้สอยไม่ให้ความเป็นอยู่ของเราฟืดเคือง ไม่ให้ความเป็นอยู่ของเราเนี่ยลำบากจนเกินไป ไม่ให้มันฟุ่มเฟือยจนเกินไปธรรมะทั้งสี่ประการนี้ ท่านว่าเป็นหัวใจของเศรษฐี ถ้าใครถือปฏิบัติได้ตามนี้ คนนั้นจะเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐี เป็นมหาเศรษฐีในที่สุดที่สี่是懂得用啊，不要太吝啬，不要只是一直赚一直收，不懂得用。如果你只是收这存这呢，这个钱呢，就是不能够给你带来任何利益。但是呢，也不要花到晚。 因为花到碗太奢侈的话，那你做了等于白做。所以呢，刚才所讲的这四点，就是佛陀讲的。那如果任何人他可以把这四样佛法、这四点佛法做得到的话呢，这个人会变成百万富翁。这个是佛陀所讲的。 อันนี้ก็เป็นรอบที่สองแล้ว ถ้าอาจารย์ท่านอธิบายไปรอบหนึ่งแล้ว นี่ก็อธิบายเพิ่มเติม ถ้ายังมีข้อปลีกย่อยสงสัยยังไงก็ถามได้มีก应该อ白问问已经听第二次的讲解了哈，所以如果还有其他方面的问题呢，都可以发问。วันนี้ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสชื่ออะไรไม่รู้今天 受到自己的住持的慈悲接待，住住持什么名字？请问然后啊，สุมาะพระนาเจ้าท่านเจ้าวาดชื่อว่าสุมาณะหรือสุมโน ท่านเมตตาเมตตาให้พวกเราได้มาร่วมกันอบรมและก็ฟังธรรมถ้าจะว่าไปแล้ว เราก็เป็นลูกพระพุทธเจ้า ท่านก็เป็นลูกพระพุทธเจ้า พวกเราก็เป็นบริษัทบริวารเป็นลูกเป็นหลานของพระพุทธเจ้า พวกเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแจกจ่ายกัน เพราะฉะนั้นธรรมะพื้นพื้นของพระพุทธเจ้า ก็ดังที่อธิบายให้ฟังไปแล้ว ซึ่งเป็นธรรมะที่ทำให้เราแสวงหาปัจจัยสี่สามารถทำให้เราเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีได้ ถ้าเราเอาธรรมะเหล่านั้นมาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติแค่นี้ก่อน不管是 我们或者是住持，我们大家都是佛陀的孩子，大家也是一样，我们都是佛陀的孩子。而今天呢，我们是以佛法来跟大家分享，所以呢，如果大家，能够做到的话呢，一定能够给我们的生活呢带来。 ไม่ค่อยดังนะทำไม啊，我有一个问题想问老婆，啊，有有的人他去出差的时候去旅馆住啊，会怕鬼，那有的人会被鬼骚扰，对于这些方面，老婆有什么建议吗？เรามอมว่าบางคนเราไปไปข้างนอกไปทำธุระต้าไปนอน เจอแบบนี้ต้องทำยังไงครับกลัผีผีหรือว่ารู้สึกว่าตอนกลางคืนหลังการนอนโรงแรมแล้วก็ผีมากวนครับ เจอผีต้องทำยังไงครับโอ้ใช่ ผีนี่น่ากลัวนะผีเนี่ย ผีนี่น่ากลัว โดยปกติจิตของ คนเรานั้นมีความกลัวเป็นพื้นฐาน ยิ่งเราไปอยู่ในป่าช้าด้วยแล้ว เนี่ย เรายิ่งน่ากลัว เราก็มีประสบการณ์ ถ้าเผื่อเราไปอยู่ตามโรงแรมบ้างตามบ้านบ้าง อะไรบ้าง มีวิญญาณไปกวนนี่เราจะทํำยังไง เราต้องพิจารณา ผีถ้าหากผีหลอกนะใครก็ตามเจอผีหลอก คนนั้นถือว่าโชคดี ผีที่จะไปหลอกคนนั้น ผีก็ไปขอส่วนบุญ ท่านให้แผ่ส่วนบุญไปให้ หรือไม่ตอนเช้าขึ้นมาเราก็มาทำบุญอุทิศส่วนบุญให้ เพราะผีเขาอดเขาอยากเขาไปแสดงให้ปรากฏ อันนี้ถือว่าเป็นวิญญาณ สามารถไปทำให้เรากลัวได้ แต่เราก็ใช้วิธีที่บุญญาท่านสอนนี่แหละ ให้พิจารณาแผ่เมตตาไป นอกจากนั้นแล้วเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูผีพิจารณาผี ร่างกายของเราต่อไปข้างหน้าก็จะต้องเป็นผี ตายไปแล้วก็จะต้องเป็นผี ถ้าเราจะกลัวข้างนอก กับเรามาพิจารณาเราข้างในเราก็จะเป็นผี ในเมื่อเราก็จะเป็นผี เขาเป็นผีเราก็จะเป็นผี เราก็ไม่น่าจะกลัวนะต้องทนดูต้องทนพิจารณา บางคนมีนิสัยกลัวอยู่แล้ว บางทีได้ยินแต่เสียงแมวเสียงตุ๊กแกร้อง ก็นึกว่าเป็นผี แท้ที่จริงท่านดูให้ดี ให้ดูให้ดีซะก่อน เป็นผีจริงหรือเปล่าหรือกิเลสในใจของเรามันหลอก的确呢，鬼是很可怕的事情，因为我们人的心里面呢，基本上呢，这个恐惧、这个害怕呢， 它是一直存在着的，所以有些人呢，他们去到一些地方，酒店也好，有些甚至是自己家里呢，都会可能发生过被这些众生、被这些所谓的鬼来干扰。但是呢，如果一个人他遇到鬼，被鬼来干扰，被众生来干扰，是一件很幸运的事情，因为呢。 被鬼吓，或者鬼来吓你的话呢，证明他是要来跟你讨功德你因为有功德，他才来跟你讨。所以呢，你要觉得你很幸运。如果那个时候你可以保持镇定的话，心里面回向功德给他，或者是呢，隔天去为他做功德，然后再回向给他。就，这个是一个处理方法。如果。 还是怕的话，啊，你就要想说，先首先要确定说是不是真的是鬼，因为有些人太胆小，他听到一点声音他就怕，听到狗在吠他就以为鬼来了，也有这种人，听到猫的声音他也怕，还没见到鬼就经怕了。首先先确定那个真的是鬼，过后你再想说，他是鬼，我本身死了。 我也可能会变鬼，我也将要变鬼。像他是鬼，我我是未来的鬼，那应该都是一样的，所以就不用怕。所以呢，那有时候必须如果没办法克服恐惧呢，就用智慧去思维。 <coughs> 两次，力你他那，你怕阿家公的？拜托，爷爷，你。 你好。 คือความกลัวตายกลัวผีเนี่ย มันเดินอยู่เนี่ยสุดท้ายจิตนั้นรวมลงสงบลงตั้งแต่ประมาณหกทุ่ม จิตรวมลงนั่งภาวนาไปถึงสว่างของวันใหม่เรียกว่าจิตรวมใ่เพราะผีเป็นอาจารย์ 在山洞里面呢，有一个讲行禅道，行禅道就是在山洞里面有个一条做成一个路，一条走可以让你走来，回的走成一个路样子，可以让我们行禅，听过行禅嘛哈，行禅。那他本身呢就在行禅道的其中一边打坐，挂着那个蚊帐这么打坐，但是呢，他打坐的时候呢就有鬼。 在他的行禅道上面走，他打坐，和尚在打坐，鬼就在那边走来走去，就在前面。比如说我坐在这里，我前面是一条路，那那个鬼就在那边走来走去，一直走。结果他很怕，他忍不住，但是呢，他又坐不下去，他就下来，在行禅道跟鬼一起行禅。鬼走在前面，他跟在后面一直走走来走去，走来走去。 跟鬼一起行禅，走了大概一个小时，那个鬼还继续走，那没办法，他就回来继续打坐。但是呢，还是很怕。但是呢，他就继续打坐，啪啪啪。但是呢，突然间，因为他他的怕，虽然他是怕，但是呢，他心就没有去胡思乱想，他就一直专注在他的打坐上面。结果呢，他的心突然间，大概在。 半夜十二点的时候呢，忽然间进入到一个很平静的状态。当他再次出来的时候呢，已经是天亮了。所以呢，这一次的一个这样的经验呢，鬼变成是他的老师来帮助他打坐。这个是曾经发生在一个一个出家人的身上一个事情。在这里有没有人看过鬼的，请举手。 ป็นไงแล้วแล้วทำไงถึงจะหายกลัวผีแล้วสำหรัโชคใช้ใช้กล้วยฆ่าผตัวไหมมันมีคาถากันผีได้นะ有其实有经文可以挡鬼鬼怕呃我是有一个女鬼跟住我很多很多年当我ย十六岁她每天 就每天跟我讲，你欠我的是一条命，我不会放过你的。说那时候，两个礼拜每天晚上都来。可是他每次要掐我的时候，他进不了我，好像我里面有一样东西挡住他。所以可是我还是很怕哦。然后我就去很多庙，去很想去找和尚，叫他们来帮我。 可是很倒霉，我一直遇不到和尚。到最后，我找到的是一本书。那本书是教我怎样 transmit f e r 给这个呃 ghost。但我就那晚他又再来，他真的要掐我。可是又掐死我，就跟我讲，我又再回来的。那我 stop，你不要走，你等一下。我可不可以用我这条命，s i n c e 你讲我欠你一条命，对吗？我用这条命。 来做善事，给你 have a good rebirth no？Then 那个鬼就想开开开哟，好可以。Then 从此我就一直做很多很多善事，一直回向给他。可是我又不懂怎样去回向，所以我就用自己的方法，因为我看过他的脸，所以我就想住他的脸。我每一次做每一个布施，我就想住他的脸送给他。Then 如果 我忘记做布施 charity，那我忘记 transfer merits 给他，他就会来找我。如果我做的不够，他也是来找我。所以六年我已经很认识他了，他的脸我都看。 รมต่อกันพอเราทำบุญและอุทิศบุญให้เขา เขาพลอยได้รับบุญจากที่เราอุทิศให้ เขาก็เลยพลอยสะดวกสบายเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะต้องตั้งใจภาวนาพุทโธ เพราะพุทโธเป็นคาถากันผีด้วย แล้วก็เป็นคาถากันผีที่เป็นกิเลสในหัวใจของเราด้วย ให้เราตั้งใจภาวนาพุทโธ เรื่องผีนั้นมันมี ไปจำโลกมากับพวกเรานี่แหละ พวกเราตายไปแล้วเราก็ไปเป็นผีบางทีก็เป็นวิญญาณเนี้ยยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด เราก็เรียกว่าผี แต่พวกเราก็กลัว แท้ที่จริงถ้าเราไม่กลัวเราถือว่าเป็นเพื่อน เป็นพวกเป็นพ้องเป็นอะไร ผีก็สามารถช่วยเราได้ทำให้เราได้รับความอบอุ่นได้ ช่วยเหลือเราได้ เราไม่ต้องไปกลัว แต่ผีที่ร้ายกาจที่สุดก็คือผีที่เป็นกิเลสอยู่ในหัวใจของเรา แม้แต่เรากลัวเนี่ยกิเลสมันกระยุให้จิตนึกคิดเรื่องผี เสร็จแล้วเราก็กลัวของเราเองเนี่ยตัวแท้แท้ที่จริงเวลาพิสูจน์พิสูจน์ไปพิสูจน์ไปพิสูจน์ไปเกิดจากความนึกความคิดของเราเอง其实遇到鬼呢，呃，这个世间本来就是有一些灵魂这种众生啊，他们还没有去啊去 你刚才那个 case 呢是比较像是你跟他的这个因果互相之间的这个因果，然后呢，现在呃既然他已经走了，所以呢接下来呢就要更加的专注在你的禅修上面啊。所以刚才师傅讲到说，一个呃可以常常念的经文能够来。 让到鬼呢不敢来的经文，就是一直念这个不脱，不脱它，可以让到这些外在的这种众生、这种鬼呢会害怕，他们不能够来靠近到你。另外呢，连我们内心里面这个烦恼鬼也怕，所以呢，外在的鬼跟里面的鬼呢都怕。其实呢，当你真正去想清楚、再去思维的话，我们真正的怕。 其实是我内心里面的烦恼，他去让让你去想，想了之后害怕，所以还是你内心的烦恼呢，去让你白，不是外在的东西让你看，所以呢，里面的这个烦恼才是我们真正要去克服的，所以呢，就是要常常去哎，保持正念，念佛，念佛陀，这个才是最好的方法。 อย่างนั้นถ้าเจ้าว่าเวลาจะหมดแล้วนี่ทดเวลาได้ไหม时间要完了，住持可以留一些时间的。อ่าอ่าอ่าสนใจถามถามได้还有什么问题？如果在做慈悲观的时候，那有这众生，他们做到中间有点，我我不知道怎么样来感应。有众生坐在旁边，你觉得是看到？呃，感觉到，真的是知道他是在。 然后那时候不止一个，那怎么样来呵护这个同体？บางทีเขาบอว่าคนทำทำเมตตาภาวนาแผ่เมตตาเขารู้สึกว่ามีวิญญาณหรือว่ามีอะไรมานั่งอยู่ข้างๆเขาบางทีตัวบางทีก็สองสามตัวว่ามากก่านั้นเขาก็รู้สึกกลัว แล้วเขาต้องทำยังไงไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัว ถ้ามันกลัว พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธมาให้มันนึกคิด เพราะมันกลัวเพราะจิตมันคิด มันไปคิดเรื่องอื่น ถ้าให้มันคิดอยู่กับพุทโธจะไม่กลัว คราวหลังต้องเอาอย่างนี้ แล้วก็แผ่เมตตาให้เขา ไปให้ทาน ก็อุทิศส่วนบุญให้เขา ไปตั้งใจรักษาศีล ไปภาวนา ก็ตั้งใจอุทิศส่วนบุญให้เขา ไปช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์แจกสิ่งแจกของแจกอะไรต่อล้วก็อุทิศส่วนบุญให้เขา เมื่อเขาได้รับส่วนบุญแล้ว เขาก็จะไม่มารบกวนเรา所以呢，第一是不需要去怕啊，你只要在那个时候呢，如果你觉得怕的时候呢，立刻回来念这个不偷不偷因为如果你能够一直专注在不偷上面的时候呢，你的心就不得空去想这个鬼，去想怕。 就是你的心没有专注在一个地方，给他有机会跑去想外面的东西，你才会怕。所以呢，你要回来念这个不偷，专注回来这个不偷，然后呢，才把这个修行的功德呢，布施功德啊，或者持戒修行诵经的功德呢，回向给他。 กรรมพุทโธแล้วจิตมันอยู่กับพุทโธ พุทโธ พุทโธ เราก็อยู่กับพุทโธ แต่ถ้าหากเราถนัดดูลมกำกับด้วยพุทโธ พุทเข้า หายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่างนี้ก็ได้ ถ้าเราถนัดอย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็ทำได้ ถนัดแต่พุทโธพุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ ต้องมีสติกำกับอยู่ตลอดทุกขณะคำว่าพุทโธ อย่างนี้ก็ใช้ได้然น看你本身你比较喜 所以说，你用哪一个方法，你能够专注、能够平静的就用那个方法。如果你可以一直在念念这个佛号，念不妥不妥，很有正念，一句接一句，很清楚念下去的话，没有干扰到，能够很平静的话呢，就用这个方法。如果你是习惯说要配合呼吸的，呼吸进里面，呼呼吸出出念头的话，你就用这个方法，就看本身你的习惯是怎么样。 เมื่อจิตอยู่กับพุทโธ จิตก็ไม่นึกกลัวผี พุทโธพุทโธ พุทโธพุทโธทียิบจิตจะไม่กลัวผี นอกจากนั้นแล้ว ผีที่เป็นกิเลสข้างในมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ ผีที่เป็นกิเลสข้างในมันจะมาแทรกจิตไม่ได้ ให้ไปรักไปชังไปโกรธไปเกลียดไปอะไร มันก็มันก็แทรกเข้ามาไม่ได้ เพราะจิตของเราอยู่กับพุทโธ当你的心呢 能够一直在这个不脱的这个佛号上面的时候呢，你的心就不会去想到去怕鬼，而此除此之外呢，你心里面的鬼也没有机会起来，你心里面就会起一些生气别人，升起这个贪心，这些没有机会升起，因为你的心呢那个时候一直保持在这个不脱上面。 การที่เราตั้งใจภาวนาพุทโธ พุทโธ อันนี้สองก็คือทำให้จิตของเราได้รับความสงบ จิตของเราได้รับความสงบนั้นมันเป็นการพัฒนาจิตของเรา จากจิตเลอะเลอะเลือนเลือน จิตหลงหลงลืมลืม จิตขาดสติขาดสัมปชัญญะ จิตดวงนั้นก็จะเริ่มเป็นจิตที่แข็งแกร่ง เป็นจิตที่มีสติดี มีสัมปชัญญะดี และมีปัญญาดี มันเป็นการพัฒนาจิตได้อย่างเยี่ยมยอดทีเดียวพุทโธของพระพุทธเจ้า你让我们能够专心的念这个不陀不陀的话，你的心会平静。一个平静的心就是一个慢慢的进步提升的心。你的心从一个很乱、很杂、 平时做东西没有记性，做一下忘这个，好像又不能够很杂、很乱、很烦的心呢。如果你常常可以念这个不脱的话呢，你的心会慢慢变得很清醒，记性比较好，会有智慧啊，做东西呢很清楚，会因为一点点事情就会乱。整个心呢，就慢慢的从过去那种很杂、很乱的情况呢，慢慢慢慢的提升。这个就是。 常念不脱、常常打坐的，这个给我们的心的这个好处。คนที่มีศีลคนที่มีธรรมเนี่ย ผีจะเป็นหมู่เป็นเพื่อน เป็นพวกเป็นพ้อง ผีจะมาช่วยเหลือเรา แต่ถ้าคนไม่มีศีลไม่มีธรรม ผีจะมารบกวนเราจะมาเบียดเบียนเรา เพราะฉะนั้นให้เราตั้งใจรักษาศีลด้วยศีลห้า ดังที่อาจารย์จำรัดท่านอธิบายให้ฟัง หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ 2ไม่ลักทรัพย์3ไม่ประพฤติผิดลูกเมียของคนอื่น4ไม่พูด เท็จพูดโกหก5ไม่ดื่มสุราเมรยัยอันนี้ศีลห้าของชาวพุทธทั่วไป ถ้าเราตั้งใจรักษาศีลห้าให้มีศีลห้าอยู่ในใจ เราเป็นผู้มีศีลเป็นอานิสงส์จากนั้นแล้วเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธด้วย เรามีธรรมะเป็นอานิสงส์คนที่มีศีลมีธรรมในใจ ผีจะมาเป็นมิตรเป็นสหายเป็นพวกเป็นพ้อง ผีจะนำโชคนำลาบมาให้ผีผีจะไม่นำทุกข์นำยาก ความลำบากมาให้ เอาแต่ความเป็นสิริความเป็นมงคลมาให้เรา เหมือนอย่างที่อาจารย์จำรัดธนวานั่นแหละเดินจงกรมแข่งกับผีในที่สุดด้วยอำนาจที่กลัวผีมากที่สุดเนี่ย ผีนำโชคมาให้ ทำให้จิตของเทาของท่านเนี่ยเข้าถึงฌานอย่างละเอียดลึก ซึ้งห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนั่น 那，就是如果一个有道德、有佛法的人呢，就是有五戒，也常常有这个佛法、有这个打坐的人呢，就算是鬼，鬼也能够做我们的朋友。如果你没有这些戒啊，你道德上很差啊，没有修行的话呢，这些鬼呢，如果你遇到的话呢，他们就就会来干扰你。所以呢。 这个基本的这个五戒呢，要做好，这个是我们佛教徒呢基本的责任、基本的修行。所以呢，要常常把这个不脱呢放在心上。如果你能够常常有念这个不脱，这个鬼呢，甚至还会把好运带给你。像刚才所讲的那个在森林里面、山洞里面修行的和尚，因为他怕鬼，但是呢。 他是一个持戒，而且有打坐，那到最后这个鬼呢，让到他得到一个很好的运是什么呢？就是可以一下子打坐五六个小时，进入这个禅定里面。所以这个是最好的这个福报。所以呢，啊，现在大家还有什么疑问呢？已经多了五分钟。มีอะไรไหมพอ สมควรเลิกแล้วยังไม่สมควรนะขอเวลาเจ้าว่าท่านจะให้เราอีกสักเท่าไหร่สี่ทุ่มได้ไหมไม่ดีเป็นทุกสายพ่ออยู่รู้สึกว่าพวกเรามาตั้งใจฟังดีมากท่านผดวผีตัวเจ๋งเจ๋งสิใช่ไหมนี่เจอจิตใจที่เป็นตัวแบบ ยิ่งเราตั้งใจภาวนาต่อเนื่องกันไป สักสิบนาทียี่สิบนาที ด้วย แล้วนี่ เราจะมีบุญเพิ่มพูนมหาศาลในหัว ใจของเรา如果我们能够保持静坐十分钟、二十分钟每天做的话，我们内我们的内心里面呢就会产生很多的这个功德、这个福报。เออฟัง ไป แล้วไปทำนะฟังไปแล้วไปทำ。听了之后呢，要去做。 ถึงถึงจะมีผลมีอานิสงส์ศีลก็ไปตั้งใจรักษาธรรมก็ตั้งใจปฏิบัติ การทำจิตให้ได้รับความสงบนั้น จิตของเราจะมีความสุข จิตของเราจะมีที่หวังจะมีที่พึ่ง จิตของเราจะพลอยมีโชคมีลาภทำให้เราได้ที่พึ่งทางภายในทางด้านจิตใจผู้ฝ่า 要自己去做，才能够得到这个成果。持戒一样，要去做，要去真正的把这个戒能收好，才能够得到这个实质的功德。所以呢，啊，一个受过训练的心，一个常常有打坐啊平静的心呢，它将会给你带来很大的福报。 อเจ้าว่าสักสิบนาทีได้ไหมนักเราพุทโธ现在我们跟住持化缘十分钟来打坐可以吗打坐พุท十分钟ตั้งใจภาวนาพุทโธ สักสิบนาที接下来我们十分钟里面专心念ทุกคน ทุกคนอยากได้บุญอ้าวตั้งใจนั่งภาวนาพุทโธ พุทโธนำลาบนำผลนำสุขนำโชค เป็นคาถากันผีภายนอก และเป็นคาถา ันผีคือกิเลสภายในใจของเรา ให้จิตอยู่กับพุทโธจิตจะได้รับความสงบ ใครสามารถทำจิตให้ได้รับความสงบ คนนั้นถึงความมีโชคมีลาบมหาศาลในหัวใจของเราอาวตั้งใจภาวนาหน้าจะนี่禅修十分钟。 ตั้งใจนั่งนั่งหลับตาได้ลืมตาก็ได้ แต่ต้องคิดเรื่องเดียวเรื่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธกันผีข้างในได้这个不脱呢，不只可以打外面的鬼，也可以呢不给我们内心的鬼出来。 จ้าว่าท่านให้เวลาเราแล้ว ตั้งใจภาวนาไม่ต้องกังวลนะ专心的打坐，诸持慈悲的让 ลองเอาใจนึกพุทโธดูพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ มันจะอยู่ตรงไหนก็ช่างมันผู้กว่ามาจนหาดีแต่ถ้าหากเราแยบคลายมากไปกว่านั้น เราจะให้มันอยู่กับลมก็ได้ ลมหายใจของเรามันมีอยู่ เข้าออกเข้าออกทุกระยะ ลมหายใจเข้า เราก็กำหนดพูดลมหายใจออกเราก็กำหนดโทอย่างนี้ก็ได้จิตใจของเราก็จะสงบได้อย่างเร็ว 如果要找个地方放这个头的话，可以配合这个呼吸，呼吸进的时候呼，呼吸出出去的时候拖。这样子的话呢，你的心也是很能够很能够很快的平静下来。啊，ขอให้ทุกท่าน ที่ได้ยินได้ฟัง ได้ข้อปฏิบัติแล้ว เอาไปตั้งใจทำนะ希望呢今天大家听了佛法 之后呢，懂得这个修行方法之后呢，回去之后呢，要好好的实践。ไม่ใช่เราทำแค่นี้แล้วแล้วเราก็เอาไปทิ้งมันไม่ได้อะไร เราเอาเข้าใจแล้วเราเอาไปทำให้เกิดผล在这里做，然后就把它丢掉，而是要明白了、知道了，就要去实践，这样才给才能够给你呢带来这个成果。 พราะอันนี้เป็นวิธีการทำความดี เอาความดีเข้าสู่หัวใจของเรา因为呢这是做善事去行善的方法就是做了之后呢才能够把这个善放进我们的心里面ถ้าเราไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ กิเลสมันก็พาเราไปทำไม่ดี如果我们不这样做的话 我们的烦恼就会叫我们去做一些不好的事情。เมื่อเราทำไม่ดี ความทุกข์มันก็ตามมา เมื่อเราทำไม่ดี ความทุกข์มันก็ตามมา พวกเราไม่ชอบความทุกข์如果我们做不好的事情，痛苦就会来。我们每个人都不希望 เมื่อเราตั้งใจประกอบคุณงามความดี เราก็จะได้รับแต่ความสุขความเจริญ如果大家用心啊的去行善，去培养这些善的事情的话，我们就能够得到这些快乐和幸福。วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะเดี๋ยวคณะสงฆ์ก็ให้พร今天我们就到此为止，接下来ให้พร宣传将会祝福大家。เสร็จแล้ว พวกเราก็อรหังสัมมา วากาโตสุปฏิปันโน แล้วกราบพระสงฆ์แล้วก็กลับบ้านได้พวกชา大家就啊，顶礼三่三拜，然后า上师堂顶礼。ตั้งใจรับพรและอุทิศส่วนบุญไปนะ อย่ามักง่ายที่เราตั้งใจภาวนาพุทโธเนี่ย มีบุญที่ใจของเรานะ ไม่ใช่เล็กน้อยไม่ใือเล็กน้อย 待会在听师傅祝福，也把这个功德呢分享给一些众生。ยะอาวาริวะอาปูราปริปูเรนติสาภรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหัง ิปเมวสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปา ยันโทปนระโสยะถามนิโชติระโสยะถามเดโยวิวาจา